أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju Salavat, salam posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru naš, počasti nas znanjem koje će nam koristiti i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo znanjem koje se nam ti darivao i milošću svojom počasti nas da budemo stanovnika džaneta. Amin. Rahim. Dva detalja na samom početku večerašnjeg druženja. Jedan od ahbaba kaže klanjaju se ovdje pet vakat namaza u tabačkom mešćidu, beš vakat. Kaže, na njemu nažalost ne klanja. I kad smo završili sa namazom na unutarnjem jajet u kojem gospodar kaže innama ja'muru mesađi Allah i man billahi wal yawmil ahir. Zaista da kuće grade oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan. Ulema tumačeći ovu riječ grade kažu da je jedan od najbitnijih načina građenja bitullah, odnosno kući Allahove džani, jeste da u nju dolaziš. I niko nema opravdanje da ne gradi u kuću. Jer gradnja nije samo da izgradi zidove, nego da budeš prisutan. Drugi detalj, vi svi znate da je pas kao životinja specifično tretiran u fikhu, u islamskom pravu. Da čak posuda iz koje pas jede da se na specifičan način čisti. Sedam puta se očisti. Zašto? Zato što danas su ljekari utvrdili biolozi da bakterije koje ima vrlo teško odlazi. I posuda iz koje je pas jeo, baš treba da se očisti na specifičan način. Međutim, pošto mi evo, alhamdulillah, ušli smo u poglavlja, u knjigu o znanju, jedan od alima kaže, hoćete da vam kažem kako Allah na indirektan način govori o vrijednosti znanja. Kaže ovaj alim, vi znate da je pas nečist. A znate da u suri Maide kada gospodar govori o lovačkom psu, kaže da se može jesti ono što ti lovački pas donese. Drugim riječima, kada je pas naučen i kada ima znanje, Allah i psa uzdigo samo zato što ima znanje. I odjedno ono što je on ulovio bivati dozvoljeno i halal. A da je iz posude jeo, ne bi smio jesti ne god ne operiš sedam puta, posljednji put sa zemljom. Zašto da sapereš ono što je on ostavio. Allah uzdiže i hajvana preko znanja. A li insana? Jedan od velikih halima bio je kadija svih kadija, Bejdavi se zvao. Otišao je izvan Bagdada, gdje ga niko ne zna. I došao u jedan manji, u jedno manje, mjesto, u manju džamiju. I kaže, kada je ušao unutra, vidio je da nema nikoga, pitao je šta se dešava, kaže imamo predavanje za akšan namaza, kaže i on je sjeo odmah iza imama. Prišao mi je Mutevelija, kaže šta radiš tu? Pa kaže došao sam sjeo, čujem ima predavanje pa da poslušam. Kaže ne ne, ne možeš ti tu sjeti, tu je mjesto tog i tog. Pomakni se desno. On se pomaknuo, pomaknuo desno. Dolazi drugi čovjek isto iz džami, kaže šta ti radiš tu na desnoj strani? Pa kaže, ima predavanje iz akšama pa da budem bliže da čujem. hajde <laughs> ne, ne, tu ti je mjesto tog itfog, ti, Kaže, imam Vejdavija, tako mi gospodara, sav za sav su me vraćali dok nisam za vratima završio. Sad on govori šta se desilo. Počeo je, ovaj, imam sa predavanjem u, to, u toj džami i kaže, nešto mu je zapijelo u knjizi. Ne znam kako da pročita. Kaže, ima neko da zna ovo. Kaže, davija, kaže, da nije tako. Pa kaže, jest. Priđi mama, kaže, malo bliže, mladi. Par safova. I kaže, tako me je približavao sve dok nije ustao iz mihraba, stavio me u mihrab i on stao Pa kaže, šta te je to naučilo? Kaže, kada je nefs htio naprijed, Allah ga je vratio nazad. A onda me Allah radi znanja podigao naprijed. Zato ako hoćeš dunjaluk, uzmi znanje. Ako hoćeš ahiret, uzmi znanje. Ako hoćeš i dunjaluk i ahiret, uzmi znanje. Današnji hadis je o znanju također. Babu tarhil imam il ala ashabihi ili ma indahu min al ilm. Poglavlje postavljanje pitanja od strane imama ili predavača svojim učenicima, slušaocima, prisutnima, kako bi ispitao šta oni znaju. Vrlo je bitna stvar da čovjek ne, ne ide uvijek iz početka to vas molim, dragog vam gospodara, nemojte mi da budemo oni koji ćemo srušiti ono što su prije nas gradili generacijama ovdje u Bosni, a e, sad ćemo mi, Bože moj, nešto novo graditi. Pametan insan gradi na ono što je izgrađeno. Dokle god su kako treba. Jer ako srušiš, možda će ti trebati onoliko koliko je njima trebalo, stoljeće ili dva, da dođeš na onaj nivo na kojem su oni. I zbog toga je vrlo bitno da ispituješ koliko tvoji slušalci znaju. Ne samo kada drži predavanje insan, nego kada razgovara sa nekim. Danas djevojka jedna govori, ima prijateljicu koja je nemuslimanka. I ona se priprema za svaki susret sa njom, iako ne govori o islamu. Zašto? Da bi na primjeren način njoj približila ono što je želi približiti. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار an ibn Omer, an im nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Prenio nam je Halid ibn Maklet od Sulemana, od Abdullaha ibn Dinara, od ibn Omera, od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa da je rekao Inna mi ne šeđereti šeđara, la jesputu varakuha. Zaista od drveća postoji jedno drvo, ili vrsta drveta. La jesputu varakuha. Listovi sa tog drveta ne spadaju. Wa innaha muslim. I to drvo je primjer muslimana. Hadithuni ma hiya. Pričajte im, kaže Rasulullah, recite im, koje je to drvo? I to je vrlo bitno, molim vas, dolazite ovdje, pripremite od sebe, pa upitajte. Možda upitajte nešto ili kažete neku lijepu informaciju koju ste saznali. Nemojte dozvoliti, prije par jutara jedan nahbar na sabahu mi kaže, imao je problem s ustajanjem na sabahu. Kaže, pa kako si ga riješio? Pa kaže, čuo od jednog čovjeka lijepu rečenicu. Kaže, ne liježeš sa brigom da ustaneš na sabu. Tad, da, prošlo je desetak dana od tog saba, svaki dan je naupadne ta, njegova upta, ta njegova sije, ta njegov, jel, ta njegova informacija koja dolazi iz srca onoga ako hoće da jača svoju vezu sa gospodarom. I tako Rasulullah pita, recite mi koje je to drvo koje ne gubi lišće? kaže Hazret Abdullah ibn Omer, fa waka nasu fi šeđer ili Pa su ljudi počeli nagađati. Kažu, to drvo je ovo, to drvo je ono. Pogaže. Kala Abdullah, Abdullah ibn Omer, on je kao dječak, deseta godina imao tada. Kaže, meni je palo da se radi wa waka fi nefsi enneha nakle, da se radi o palm. Jer palma ne gubi list toliko godini. Zimzeleno ono što su nas učili drveć, uvijek, ljeti, zim uvijek je lišen. Rasulullah sallallahu alaihi sallam vidi nema odgovora. Ashabi radijallahu anhum kažu Allahu poslaniće koje je to drvo? Poslanik sallallahu alaihi sallam odgovori to je to je palma. Subhanallah, danas pojedine muslimane možeš porediti sa kamenom. Jer malo, malo hoće nekom je glavu da razbije. Rasulullah poredi sa palmom. Mnogi muslimane danas i muslimanke možeš porediti sa vodom. Onako kako je društvo, tako se i oni oblikuju. Kako im je posuda, takvi su i oni. Kaže Resulullah, la kunu imma. Ne morate biti povodljivi. In ahsana nasu ahsentu. Ako ljudi učine dobro, i vi činite dobro. Wa Ako oni čine loše, i vi činite loše. Ne morate biti povodljivi jedna od karakteristika istinskog vjernika i vjernika nije povodljiv. Kaže jedan albal, žena ga nagovara da uzme penziju, koja mu i pripada po nekoj prirodi stvari. A on kaže, neću da uzmem tu penziju, meni ne treba, alhamdulillah. Pa kaže Mohanuma, pa svi uzimaju. Pa ako svi griješe, da ću ja griješiti. I zbog toga pobožnost i čestitost se ogleda u tome. Da čovjek bude taj koji uvijek u svakoj situaciji gleda da li je njegov gospodar zadovoljan s njime ili nije. A to ne može ako nema znanja. I zbog toga Lukman Ali Salam kaže će bi muđa lesetila ulema Drži se društva uleme. Jer ako ti nešto izapne, nešto ti nije jasno, možeš imaš koga pitati. Vostemje kelamel fukema. I slušaj šta mudri ljudi govori I onda kaže Lukman, alaihi salam, fa inna Allahe ta'ala juhi qalbe bi nuril Jer je Allah taj koji oživljava srce svjetlo znanja, svjetlo mudrosti. Ima ljudi umrla im srce. To je ono što Resulullah u jednom hadisu kaže sallallahu alaihi wasalam. Svaki put kada učiniš grijev, na tvome srcu bude jedna tačka crna. Svaki put kada učiniš dobro djelo, na tvome srcu bude jedna bijela tačka. Kaže Resulullah, dok na kraju tvoje srce ne bude ili potpuno crno ili potpuno bijelo. Zbog toga je znanje. I kaže dalje Lukman, kaže, onako kako Allah oživljava zemlju, kišom mobilnom, kada na nju padne, tako oživi tvoje srce znanjem koje, koje naučiš. Dalje kaže, čuvaj se laži. Jer ko laži izgubi obraz. Jer ko laži izgubi obraz. I znaj da onaj koji je lošeg ponašanja uvijek je u problemi. I sa samim sobom, a i sa drugim ljudima. I na kraju Lukman, ali salam, kaže i znaj da je naučiti nekoga nečemu i dati da neko nešto razumije, nekada puno teže nego stijenu i zemlje iščupati. Vi znate, vidite vrh stijene. Udaraš i udaraš ona metar i po u zemlji. Kaže, što se ne pomiči? Sve vrijednosti. I metak je vrijednost. Ljepota je vrijednost. Ugled je vrijednost. Vlast je vrijednost. Sve ove stvari su vrijednosti. Ali jedina vrijednost koju je uzvišeni gospodar u Kur'anu daje težinu. Kaže da je, da znanje. I ovaj detalj je vrlo bitan. Imam Džunejd, velikan, kaže svaki put mimo znanja prema gospodaru i mimo onog puta koji mi je išao Resulullah sallallahu Znaj da je zatvoren. Ne možeš doći. Vi znate da nema našeg postupka, a da nema šarijatski propis za njega. Vaš dolazak večeras ovdje šta je? Mora imat svoj. Jel halal? Jel ne dobro haram? Jel vam obaveza bila? Jel vam je bilo pohvalno da dođe. Svaki postupak ljudski ima svoj šarijatski propis. Učenje je šta? Farz. Učenje hadisa Resulullaha je farz. Učenje sire Resulullah sallallahu Kako ćeš živjeti njegovim stilom življenja, a ne poznaješ Resulullah? Danas ljudi tretiraju siru poslanika sallallahu alaihi to kao nešto što, pa eto, pročitao sam knjigu prije par godina, dobra je životu Muhammeda sallallahu To ne ide tako. Ako istinski želiš da živiš islam, moraš čitati biografiju Rasulullah, jer je on nam pokazao kako da se živi Kur'an. Zbog toga bitna stvar je da bez obzira u kojem se aspektu radi, o odgoju duše, o čišćenju srca ili čak o čišćenju materijalno u smislu abdesta, u smislu gusula, u smislu onih stvari vezan za, za ibadete naše. Sve to iziskuje znanje. I zbog toga jedina stvar i vi znate zato za koju uzvišeni stvoritelj naređuje Muhammedu sallallahu alaihi sallam da traži da mu gospodar to poveća jeste znanje. Kaže uzvišeni stvoritelj وَقُرْ Reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Ne povećaj mi ugled. Ne povećaj mi vlast. Podigni me na više stepen. Jer znanje čovjeka može jedino spasti od onih stvari u koje upada. I zbog toga je uzvišeni gospoda nama dao preko Rasulullah sallallahu alaihi wa jedini, jedini put na koji polaziš. Kaže Rasulullah, ko krene na put na kojem traži znanje, krenuo je na put džene. Allah mu olakša put u Prva stvar zbog koje je znanje bitno prvi korak na putu gospodaru kažu da je teuba, pokajanje, je tako? Prvi korak koji moraš napraviti jeste da shvatiš da se trebaš pokajati gospodaru. Kaže Olema, prvi korak nije teuba. Prvi korak je znanje. Zašto? Pa kaže, kako ćeš se pokajati ako ne znaš da si, da si učinio grije? Kako? I zbog toga Ulema kaže, znanje je prvi korak. Da spoznaš ovo je halal, ovo je haram. Ovo smijem činiti, ovo ne smijem učiniti. U, u ovom je zadovoljstvo Allah, u ovom je njegova srčba. Ne mora se odmah Jedan čovjek stari, imao je loš običaj. Nije on išao u velike grijehe po njegovom po njegovoj doživljaju velike grije, ali ima običaj, pogotovo na veće. izađe u čaršiju, kad je vrijeme razgoličavanje, ide Gleda. Samo gleda. I sretnu ga ljudi. Kaže mi jedan imam, koji imam njegove džami, pa kaže nemoj, bolam, nemoj to raditi. Ti smo vam preko 50 godina. I to mi ovdje u Bosni vidimo. Vidite ljude koji gledaju curice godina, možda svojih unučari. Onako, poput posljednjih pasa. I dostojanstva nikakvog. Kaže, nemoj, bolan, nemoj, haram ti je čovječ ići, izlaz na ulicu radi toga, vidimo da, da, da si radi toga tu. Pa kažem, što je tu, kaže, mali grijes. Ništa, kaže, veliki grijes. I jednom, i dva put, tri put je opomenu. Subhanallah, gospodar ga ostavi. Nakon nekoliko godina dobije jednu vrlo čudnu bolest. Allah mu dao da mu kazna bude od vrste grijeha koju kapke ne može da drži gore, nego mora kad hoće da pogleda nešto, mora podići svoj kapak. Zato je znanje. Zato je tu znanje, da znaš u trenutku i kada pogledaš, da se vratiš gospodaru, da istikvar učiniš i da kažeš ja sam to učinio, gospodaru prostim, ideš dalje. Kaže, mora svaki put kad te hoće pogledat, podigne kapak od oka i pogledat. I znate da je to dobro za njega što mu se desilo. Kaže Ulema, kada Allah hoće da vrati svoga roba, onda ga iskuši Jer je nebrojeno mnogo, milion vrata iskušenja je tu. Ako se ne naurušamo znanjem, pa ne znamo šta je halal, šta je haram. Samo je pitanje momenta kada će nas zadesiti nešto od tih stvari. Mi ne znamo čiji smo hak zaboravili. Kaže sa Allahom Đelešanu u sedružstvu. Treba sa edebom, strahopoštovanjem i stalnim vraćanjem njemu. Sa Resulullahom treba se družiti. To iziskuje znanje. Ti tražiš na faku, izašlo si jutros na poslu. Ako ti nije na pamet, na pamet da mora halal obskrba biti koju dobijaš, onda ćeš uzeti mitu. Uzet Onda će svoju djecu nahraniti time. I onda će kada oni odrastu i budu kako ne treba kazat odakle gospodar. Druženje sa Allahom edeb, sa gospodarom. edep sa Rasulullahom jeste da slijediš njegov stil življenja. Da pitaš kako je Rasulullah Kako je Rasulullah bio? Kako je Rasulullah razgovarao sa ljudima? Na koji način je klanjao? Kakav je Rasulullah bio kada ulazi u namaz? Kako bi izlazio iz namaza? Kako bi sa ahbabima komunicirao? Kako bi trgovao ako trguje? Kako bi pregovarao ako pregovara? Ako to ne znaš, što je onda substanca mogu tvog slavu Ako ne znam. Druženje sa Allahovim čestitim robovima jeste da ih poštuješ i da im izlaziš u susred Druženje sa porodicom i to iziskuje znanje jeste da nigdje tvoje ponašanje ne bude ljepše nego u kući. Gdje te niko ne vidi. Gdje sam, sam sa svojom porodicom. Danas sam govorio, a ovadma bilo je i djevojaka i, i, i mladića na fakultetu. Pitam vama ženi se. Pitam ga, kako sad idete u brak, ako je, kaže, idemo. Pa kaže, kako sad dalje? Kaže on, najbolje što sam imao, pokazao sam I ona je meni najbolje svoje osobine pokazala. Sad je vrijeme da pokazujemo sebi one druge osobine. Kada uđeš u intimu brak, pokažu se tvoje osobe. I zbog toga najviše se tvoje znanje o vjeri pokazuje između ostalog kroz odnos prema, prema porodci. Tu nema pretvaranja. Nećete tu potapšati i reći u što si dobar. Druženje sa braćom i sestrama jeste, i kada vidite to, znajte da insan hoće nazad kod gospoda jeste da nikada im nisi namršten u lice. Ti ako imaš probleme, nemoj njima biti namršten. Imate teretni ljude, čim su oni pod nekim teretom, koga god zna i on je pod tim teretom sa njim. On sjedne i počne te pričati o svojim problema, subhanallah, ti ga slušaš, imaš pet puta više problema, on samo priča, priča, ti klimaš glavom, kaže subhanallah, u estakfirullah, pa teško, pa dobro, razumije on, strana, on pa nisam ja znao da ti kaže preselio, možda otac, možda, on nije ni znao, i te priča o svom problemu. Što ga je naskirao poslodavac. I zbog toga i ti gospodaru tako što nećeš dozvoliti da ljudi vide na tvome licu što se dešava u tebi. Druženje, kaže, ili odnos sa neznalcama, jeste da im stalno učiš dovu i da budeš milosti prema njima, da ih razumiješ. Druženje sa tva dva meleka, imamo na desnoj i na lijevoj strani, kaže, kako se sa njima družiš? Jedan im je nadio imena, kaže, ovo je Salih, jer on piše dobra djela, čestiti djela. A ovo je muslih, onaj koji popravlja, on piše šta? Loša djela. I svaki put kada vi znate da gospodar dao da su oni naši ahbab stalno i kad nemam vas imam njih. Uvijek čovjek kad ulazi u praznu kuću naziva selam. Jel tako? I gospodar je dao da oni budu argumenti i nama i protiv nas. Kaže, Eder sa njima, jeste da ih počastiš i da se njih stiviš? U dva stanja oni nisu sa nama. U intimnom odnosu između muža i žene meleki napuštaju čovjeka. Gospodar ne dozvoljava tvoju intimu da išta naruša. I druga je situacija kada si kada obavljaš nuždu veliku i malu. Tada to oni napuštaju. U drugim situacijama nikada nisi sam. Da e, kaže, družite se sa samim sobom. Kaže, kako će se društva samim sobom? I ovo iziskuje znanje. Kaže, druži se sa svojim prohtjevima tako što im nećeš ugađati. Ideš čaršijom, dočko voz. Možda kifla i jogurt. Ideš i osjetiš miris čevapa. Ili miris bureka. Ili miris, ne pravim ja nikome reklamu, zaista. Osjetiš miris. Men se danas desilo, idem dočko voz sam i osjetim miris. I onda mi naumpadne ono što vama često govorim ono što kad je Hazreti Omer sreo čovjeka koji malo malo pa kupuje meso, kaže prahnulo mi da jedne mesa pa odo kupit meso. Kaže njemu Hazreti Omer za svaki put kad ti prahni ti i kupiš. Meni na kena ne pričao si trči na fakultet i bježiš čaši. Ne treba ugađati protiv. Jer naučiš svoj nec ko malo djete. Ti znaš s malim djetetom ako se igraš. Prođe malo počnete djete po glavi udarati. Pa kaže ti se sa mnom igraš. Nije ona to namjerno uradila. Takav je tvoj nefs. Ko malo dijete. Što mu više daješ, više te uzima. I nikad te neće popustiti sve ne uzme. Malo djete, tebi je dešet sata vodalo. Kaže, gdje je dijete? Alhamdulillah, kaže, zaspalo je. Ja tako? E takav je nefs. Kad nefs zaspi? Kad ga izmoriš pokornošću Allah, Ne mora to biti samo namaz. Halo lopštru budeš tražiš. Usto jutro su šest klanio saba, od šest on na, na, na nogama, na veće u devet, a kakav nefs? Subhanallah, onda neće imat vremena. Kaže jedan alim, kaže, ko se bavi tuđim mahanama? Kaže, on očigledno ne radi ništa u svom životu. Kaže, zašto? Pa kaže, kad ti dođu računi za struju, za vodu, za plin, ideš ti plaća tuđe račune. Kaže, ne svoje. Pa kaže, što se onda baviš tuđim mahanama? Zato, druženje sa samim sobom jeste da vidiš gdje je to gdje osjećaš da te tvoj nefs vodi? Ako te nefs vodi, voliš da se uzdigneš, niz. Bilo je u Leme. Ovaj hadis Resulullah, kada postavlja pitanje, jedan alim, rahmetullahi alihi ihpatski, fesir veliki bio, desetine hiljada ljudi ga slušaju. Na večer kad se sve završi, jedan njegov učenik kaže, ja sam ga zatekao kako je otišao u toalet i čisti WC iza muslimana. Pitam ga što to radiš, kaže da se ne bi moj nefs uzdigao nad onima kojima govori. Ne dozvoljava. Lomi nec tamo gdje je najosjetljiviji. Nekom je to suprotni spol, nekom je to novac, nekom je to vlast, nekom je čak i znanjivo. Nekada neko ti govori nešto, a ti to znaš. Ako požuriš da mu kažeš da znaš, njemu se slomio hatak. Dobar? Pusti ga nek ispriča. I to je nefs. Nefs može ući sve. Zbog toga, eflaha men zaista je uspio onaj početi Treba učiti svoj nas. E kaže, a druženje sa šeitanom, pazite, on je tu. On je tu, kaže, druži se sa šeitanom tako što ćeš mu dušmanim vas da Ne dozvoli mu da, da te on uzima. Ovaj hadis Resulullah, sjećate se, prošli put smo kazali zbog čega la jesputu varepuha, repuha, lišće drveta. Jedna od stvari Sjećate se? Zašto? E sad stilno opravdaš. La tu varakuha. Kaže Hafiz ibn u komentaru ovoga hadisa, kaže onako kako sa palme ne spada, drvi, ne spada lišće, tako i vjerniku Allah ne da vjernici da im propadne djelo. I drvo, drvo ima korijen. Što je moj tvoj korijen? Naša odanost gospodaru. Ako nije nema, mi nismo drvo, nismo palma. To znate. Nema života. Korijen je odan od gospodara. Stablo je manifestacije vjeri. I zbog toga, dalje, znate da je, prošli put sam vam spominjao, palma je jedno od rijetkih stabala koje se apsolutno u cijelosti iskorištava. Od korijena do krošnji. Čak govorio sam vam, one koškice koje mi tako vino bacimo, najkaloričnija hrana, stočna, dobija se kada se sameni u košpice hurma. Ništa se od palmi ne baca. Ništa. Sve se iskoristi. E takav je vjernik vjernik. Nekoliko poruka za kraj. Kaže jedan alim, na namila bima alina, a retahu Allahu ilma malam jala. Onaj koji radi po svome znanju, Allah mu dadne znanje koje nije naučio. Imaš situaciju da se zapao u tešku. Teška situacija. Šta se dešava? Ti znaš određene stvari. Međutim, konkretno tu situaciju ne znaš kako da riješiš. Dragi gospodar ti otvori. Otvori ti vrata da ti znaš ono što nisi naučio. Raditi po znanju znači čistiti znanje. I kod nas muslimana i muslimanki najopasnija stvar da budemo u raskoraku. Između znanja između dijela. U jednom hadisu Rasulullah s.a.v. kaže Onaj ko bude učio da bi se sa ulemom natcao ili da bi se onima koji manje znao, znaju, uznizao ili da okrene lica ljudi prema sebi uzvišeni Allah će ga uvesti u džehennem. Onaj ko bude učio, da bi se sa ulemom natjecao, da bi se oni manje učenim nametao, ili da bi okrenuo lica ljudi prema sebi, Allah Želešanu će ga uvesti u džehennu. I zbog toga prije su bitne stvari, tri su bitne poruke za, za večeras. Odredi sebi cilj u znanju. Šta ja želim? Šta želim učiti? I u tom cilju Budi ustrajan, nemoj da prođe dan, a da nisi korak, barem jedan na tom putu napravi. Barem korak jedan. I treća stvar, doživljavaj navedenu kao ibadit. kao robovanje gospodara. Kažeš, ja čitam svaki dan jedan hadis Rasulullah, sahifu Kur'ana, jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam i par stranica iz Siri, ali svaki dan. govorio sam vam, imam Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, je znao najveće uzeti knjige i čitavu noć ne spavat. Kad bi mu jedna knjiga sada uzme i drugu da čita. I tako do saba. Mi moramo praviti sebi ambijent u svojim kućama ambijent. Dadi Hanuni najveće knjigu, ako oženje, i ona tebi nek dadi. zajedno, pročitajte poglavlje. Pola čita ona, pola čitaš ti. jedini način. Pravite se, djeca vidi šta radi babo i mama čitaju. Jeste li čuli to? Gdje su babo i mama? Hajde, alhamdulillah, dešava se da kažu gdje su babo i mama, i u džematu klanjaju. A jeste li čuli? Ne, ikad, ja ne znam. Kaže, gdje su babo i mama, i nešto kaže, tamo čitaju. Sam, sam s tog ambijenta djetet. Malo djete od tri godine priče tebi i tvojoj hanumi i uzeti knjigu i sjesta sa nama čita. Koji si ambijent im dao, Subhanu? Resulullah sallallahu alaihi je rekao zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. Ulema uzela je ono što su vjerovjesnici ostavili za sebe. Poslanici nisu ostavili dinari i dirhene, ostavili su znanje. To znanje čuva čovjek čuva njegovu porodicu, čuva njegovu mahalu, čuva njegove odnose sa rodbinom, čuva njegov posao. I u konačnici čuva ga na čitavom ovome životnom putu, ako Bog da uvodi ga u ženu Nemojte dozvoliti da prođe, alhamdulillah, ovo je dobro. Imamo četvrtkom ova druženja, pročitamo, evo barem jedan hadis, Rasulullah s.a.v. Zaista od drveća ima drvo, koje je primjer vjernika. Nemojte da mi budemo oni koji ne daju plod. Moj tvoj plod naši odnosi prema ljudima. Ljudi kroz nas gledaju islam. Nemojte dozvoliti da mi obrukavamo islam To je najveći problem. Spričat ću jedan detalj. Ahbab mi je jedan došao i bio je susret ljudi koji su primili islam. Oni se bavi inače ljudima, konvertitima, uglavnom malom iz evropskih zemalja. Kaže im jedan podatak koji me je prepao. Kaže, od prilike 40% ima povratnika u njihovu prijašnju vjeru. Znači, od hiljadu ljudi zna se desiti i, i se vrati u onu prijašnju vjeru. On se bavi tim. Pitam ja njega zbog čega je to tako. On meni kaže zato što on kada primi islam, iako ima muslimanski zajednica tamo, primjer radi u Njemačku, kaže kada su praznici, kada su neki društveni događaj, oni su odsječeni. Bošnjaci zajedno i oni svojoj rodini, Turci svojoj rodini. I kaže, osjeti takvu usamljenost u tom svom identitetu vjerskom da se Zbog toga znanje, kada znaš koja je vjernost da Allah preko tebe jednog insana učvrsti u Sva njegova dobra djela i tebi idu u tvoj kitan. Njegov, njegov brat, njegov evlad, sve što učini od dobra i tebi A zamisli, vrati se veliki broj. Ove godine oni su imali 40 ljudi iz Belgije, iz Holandije, iz Francuske koji su došli primili islam. Pitaju koji vam je najveći problem. Kaže, jednostavno ne mogu da se uklopi zbog ovih naših drugih pripadnosti. I onda se on ili ona vrati na staru stažu. Zašto? Zato što mi nismo se pobrinuli. Mi se nismo pobrinuli da oni imaju ambijent. Ima Malik je jednog od svog učenika vidio kako je ušlo da klanja. učio svako ovako čitali hadise Rasulullah, pita ga gdje trenuo kaže da klanja. Ima Malik ga pusti da klanja. Kada se vratio i sjeo pred imam Malika, rekao mi imam Malik, tako mi gospodara, ono što si ostavio bolje ti od onoga što si urađio. Znanje, učenje. Molim vas, uvedite lijepe običaje kod sebe. Nemojte da ova naša druženja budu druženja radi druženja. Mi se družimo da nešto naučimo. Družimo se da promijenimo malo svoj život. Da ga oplemenimo. Nemojte da prođe hefta da ne uzmemo siru Rasulullah sallallahu nemojte, imajte knjigu uz, uza se, valjat će vam. Valjat će i vama, valjat će i vašim To je nešto što nas ako Bog da, kao vjernike treba i vjernice treba zaista voditi. Mijenjajmo običaje u svom životu. Imamo puno običaja. Gledamo televiziju, gledamo, slušamo, ne znam, emisije. I što je najsmješnije, meni je to tako zaboli. Kada mi dođu Jojes, kaže, gledao ono sinoć. On se nanervirao drhti a gledao. Mi gledamo čak ono što nas nervira. A pa ljudi, da jesmo mi sadomazohisti, mi sami sebe zlostavljamo televiziju. Što je odsnost? Odvihni se od toga. Odbihni se od... Jer zašto? Hoće da te upate u kolo. Dođe melek smrti, ti si u nekom kolu. Bavio se ovim, bavio se onim. Oni najbitniji nisu se bavio. Da zna svoju vjeru, da živi svoju vjeru i da radi sa svoju vjeru prije par dana, zaista, čovjek mi se žali na ono što gleda na televiziji. Pa kaže, svidi ovaj lopa, pa svidi ovaj kriminalac. Ovo je ovako drži Ja su pa na latin plaćaš pretplatu, još i puštaš da te, da te nerviraju. Čuvaj. Onaj ko hoće dunjalu, nek se drži znanja. Onaj ko hoće ahiret, nek se drži znanje. Onaj ko hoće i dunjalu i ahiret, nek se drži znanja. Hazreti Alija je rekao, i time ću završiti, znanje ti je bolje nego malo, nego i metak. Ti pokušavaš da spasi svoj metak, a znanje tebi je spaša. Molim uzvišenog gospodara da, na, da vas nagradi i da nas sve sačuva na tom putu, pomogne nam da pobog da mijenjamo običaje u svom životu i nastavimo da što više bude tih običaja koji su, a Bog da ono s čime uzvišeni gospodar zadovoljan. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo do Bujrum, jel